الدليل العاشر سد الذرائع بله فرقی نداره دلیل دهم سد الذرائع تعريفه الفرق بين الذريئة والمقدمة أنواع الذرائع آراء العلماء فيه شما دو دوست بزرگوار تا سال چندم خوندید مقدمات متوسطه رو خوندید کامل شما هم ماشاءالله پس خب خوبه دیگه ایشون در سطح شما باید باشه شما بالاتر از این باید باشید الدلیل العاشر خب اینو خوندیم ابتدا میاد تعریفش رو میاره بعدا فرق بین ذریعه و مقدمه رو انواع ذریعه رو میاره بعدش آرای علما رو در این رابطه ذکر میکنه تعریف و صد ذرائع تعریف صد ذرائع چه هست الذریعه فی اللغه ابتدا میاره میگه ذریعه در لغت چه هست یکی از ای که میارن سد ذریعه است حالا این سد ذریعه چه هست تعریفش میکنه ذریعه رو ابتدا در لغت معناش رو میاره هی الوسیله التي یتوصل بها الى الشيء ذریعه در لغت وسیله ای که به وسیله انسان به یک چیزی انسان برسه وسیله ای که رسیده میشه به وسیله آن وسیله به چیزی مثل نردبانی چیزی هر چیزی باشه که شما به وسیلش به یه چیز دیگه برسید بهش میگن چی؟ ذریعه این معنای لغوی است و صد الزراعی معناه عند الاصولیین اما صد ذریعه یا صد زرائع معناش در نزد اصولیین چه هست هو منع کل ما يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدت او مضره به این تعریف دقت بفرمایید منع کردن هر آنچه که رسیده میشه به وسیله اش به چیز ممنوعی که اون چیز ممنوع دارای مفسده یا مذره است مشتمل بر مفسده یا مذره است پس هر آن چیزی که سبب بشود انسان به چیز ممنوعی برسد که دارای ضرر و مفسده است اون چیز چه هست؟ صد ذریعه هست فتكون وسيلة المحرم محرمة پس در نتيجة وسيلة حرام خودش هم حرام است اون چه که انسان رو به حرامی وصل می کند اون چیز خودش هم چه است؟ حرام است كما ان وسیله الواجب واجبتون همانطور که وسیله واجب واجب است آنچه که ما را به واجبی میرساند خودش هم چه است؟ واجب است این آه، قاعده آه، هم هست فالفاحشه حرام فاحشه حرام است والنظر الى عورة الاجنبیه حرام لادائها الى الفاحشه در نتیجه نگاه کردن به عورت زن اجنبی حرام است زیرا انسان را به فحشا میکشاند وسیله است برای چه فحشا کما ان الحج فرض همانطور که حج فرض هست و سعی الى بیت الحرام و اماکن المناسک فرض لأجله میگه همانطور که حج فرض هست سعی به بیت حرام و اماکنی که مناسک اونجا انجام میشوند فرض هستند به خاطر حج بله وسیله هستند لأن الشارع إذا كلف العباد أمرا فكل ما يتعين وصيلة له مطلوب بطلبه زیرا شارع هرگاه مکلف کند بندگان را به امری پس هر آنچه که تعیین میشه به عنوان وسیله برای اون امر اون وسیله هم طلب شده است همانطور که اون امر طلب شده است وإذا نهى الناس عن أمرين فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضا و هرگاه نهی کند شریعت مردم را از امری پس هر آنچه که سبب شود به واقع شدن درون امر آن چیز هم حرام هست هر آنچه که سبب شود انسان در حرامی واقع شود آن چیز سبب شده هم حرام میشه خب الفرق بین الذریعه و المقدمتی فرق بین الذریعه و بین مقدمه چه هست مقدمه الشيء هي الامر الذي يتوقف يتوقف يتوقف عليه وجود الشيء مقدمه چیز چی رو میگند ذریعه چی رو میگن میگه مقدمه امری است که وجود چیزی متوقف بر آن است یعنی اگر اون چیز نباشد اون چیز دیگر هم نیست مقدمه امر آن چیزی هست که وجود چیز متوقف بر آن هست مثال زیادی رو ذکر میکنه الان فالملحوظ فیها توقف حصول المقصود علیها ملحوظ فیها در مقدمه متوقف بودن حاصل شدن مقصود بر همون مقدمه هست یعنی تا مقدمه حاصل نشه اون چیزی هم حاصل یعنی ابتدا مقدمه باید بیاد تا اون امر بیاد تا مقدمه نیاد اون امر امر هم نمیاد ولولاها لما تمكن احد من تحقيق الهدف المقصود اگر چنانچه آن نمی بود یعنی مقدمه اینها به مقدمه برمیگرده اگر مقدمه نباشد نمیتواند کسی که اون هدف مقصود رو محقق کنه اگر مقدمه نباشد اون هدف مقصود و مطلوب هم محقق نمیشه چون متوقف بر مقدمه هست اما ذریعتو اما ذریعت هست برای اینا مثال زیادی رو میاره جلوتر فهی الوسیله المؤدیه الى شی ببینید ذریعه وسیله ای است که انسان به چیز میرسه به وسیلهش اون مقدمه ای بود تا وجود نداشت اون شی وجود نداشت ولی ذریعه نه ذریعه وسیله است که انسان به وسیلهش به اون چیز میرسد فهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء وسيلة است که منجر مي شود مي رسد انسان بأن آن والملحوظ فيها معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصود بالحكم ملحوظ فيها اون چیزی که ملاحظه میشه در ذریعه معنای رسیدن رساندن و منجر شدن به مقصود هست در حکم حالا با این مثالی که الان آورده است دقت بفرمایید مثل اساس الجدار المتوقف علیه هو مقدمتون مانند اساس دیوار دقت بفرمایید مانند اساس دیوار فونداسیون دیوار میگه اساس دیوار دیوار اصلا متوقف بر این اساسه تا این اساس نباشه دیوار هم نمیتونه باشه پس اساس دیوار رو میگن مقدمه ای برای دیوار هو المقدمه پس اساس دیوار رو میگن چه؟ مقدمه چون وجود دیوار متوقف بر چه؟ بر اساسشه پس اساس میگن مقدمه وصله الموصلة الى السطحی هی ذریعه. نردبانی که میرساند انسان رو به بالا اینو میگن ذریعه چون وسیله رسیدن به چیه؟ به بالا رفتنه پس با این مثال فرق بین مقدمه و بین ذریعه کاملا چی شد؟ روشن گردید شما دیگه متوجه بین فرق مقدمه و ذریعه شدید ذریعه وسیله است که انسان میرسد اما مقدمه نه مقدمه اون امر متوقف بر وجود چه هست؟ بر مقدمه هست نه زده هم نیستن این وسیله اون نه ولی اون وعلى هذا بر این اساس یکون قوله تعالی يكون قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن بر سد صد ذریعه بوده است که این رو امثله میاره براي سد ذریعه ميگه نزنند پاهايشان را يعني زنان ولا يضربن بأرجلهن پاهاشون رو برزمين نكوبند ليعلم ما يخفين من زينتهن تا دانسته شود اون زینت های پنهانی که دارن اون قدیما پاهاشون یه چیزایی داشتن خلخال بهش میگن بله حلقه های تو پاها بودن نه که اگر میزدن به زمین صدا میدادن حالا بعضی و خاطی که مثلا کلاس بگذارن یا <laughs> خبر کنن اینا رو محکم تا این تا همین نزدیک ها مناطق بود جاهای خیلی از جای دیگه هنوز وجود داره خب، من باب ذریعه میگه این از باب ذریعه هست یعنی جلب توجه نکند لأن من قبیلة من قبیل المقدمه چون از قبیل مقدمه هست لأن از باب ذریعه هست نه مقدمه چون این فساد متوقف بر این کار این زنان نیست آه؟ بلکه این وسیله است برای به فتنه کشیدن میگه من باب ذریعه این ممنوع است از باب ذریعه لا من قبیل اه، المقدمه نه از باب مقدمه چرا لان افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف على الضرب بالرجل زیرا به فتنه انداختن به فتنه افتادن شخص به زن متوقف بر زدن پا بر زمین نیست آه ولی وسیله هست برای به فتنه ولكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة أما ذريعة بين آه، فساد لأن من شأنه أن يؤدي إليها چون شأن إنكار إنك انسانو مرضو منجرب فساد فساد بکنه این انسانو بإنكار بكشانت مفسده مفسده وكذا قوله تعالى وهمچنین این قول الله تعالى ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم دشنام ندهید کسانی را که جز از الله ندا میزنند یعنی بتها را فیصب الله عدوا بغیر علم آنان الله را بدون علم از روی عداوت در نتیجه دشنام میدهند پس این یک صد ذریعه هست آه؟ میگه ذریعتا به خاطر ذریعه این کار رو نکنید لا مقدمتا نه مقدمتا چرا؟ لان سب المشرکین اله العالمین لا يتوقف حصوله على ان يصب المؤمنون آلهة المشرکین و اصنامهم چون دشنام دادن مشرکین اله عالمین را متوقف بر حصول این کار نیست که مؤمنان بیان معبودان مشرکین را دشنام دهند متوقف بر این نیست ولكن هذا سب لتلك الآلهة ذريئة تؤدي الى سب المشركين اله الحق ولكن این دشنام دادن به معبود مشرکین ذریعه است که سبب می شود مشرکین اله حق معبود حق رو فحش بدن دشنام بدن پس مقدمه و ذریعه رو به خوبی واضح گردانید انواع الذرائع انواع ذرائع قسم الشاطبي الذرائع باعتبار و وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة إلى أربعة أنواع امام شاطبی زرایع را به اعتبار نتایجشون و به, و به اعتبار ثمره و آنچه که بر اونها بر اون زرایع مترتب میشه از ضرر یا مفسده به چهار نوع تقسیم کردن با توجه به نتیجه بر چند نوع؟ چهار نوع الاول اول ما يكون اداؤه الى المفسده قطعا اون ذریعه ای که ادایش قطعا مفسده به بار داره اون ذریعه ای که قطعا فساد بار داره نتیجهش چیه مفسده هست که حفر البئری خلف باب الدار فی الظلام مانند چاه زدن پشت دری در شب این نتیجهش قطعا چیه؟ ضرر درش حیث حيث داخل و فیه حتما چون شخصی که بیاد داخل بشه به این در قطعا تو این چاه چی میشه میفته و هذا ممنوعا و تعد یوجب الزمان این نوع اینی که نتیجهش قطعا مفسده هست ممنوع هست و تعدی هست و اونی که این رو کرده زامن هست این کار زمانو چیکار میکنه؟ ایجاب میکنه پس این نوع اول نوع اول اون ذریعه هست که قطعا مفسده توش هست الثانی ما يكون اداؤه الى المفسدة نادرا اون نوعی که ادای اون به ندرت مفسده داشته باشه کم نادر که حفر البئر به موضع لا يؤدي غالبا الى وقوع احد فيه مانند چاه زدن در جایی که غالبا نتیجهش این نمیشه که کسی درش بیفته غالبا منجر به این نمیشه که کسی درش و مثال دیگه و بیع الاغذیه التي غالبها لا تضر احدا و فروغ شی ای که غالبا کسی رو ضرر نمیده و هذا معذور فيه این نوع از ذریعه هم درش اجازه وجود داره لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة لا بحسب ندرتها زيرا شریعت احکام رو معلق به مسلحت اغلب کرده است نه به خاطر این که ندرتن در اونا مفسدی پیش بیاد یا نیاد شریعت غالب رو میاد مینگره نه حالات نادر رو نه حالات چی رو ولا توجد في العادة مصلحة مصلحة خالیه فی الجمله من المفسده میگه اصلا عادتا مصلحتی یافت نمیشه که هیچ گونه مفسده ای در اون نباشه متوجه شدید میگه عادتا مصلحتی که خالی خالی از مفسده باشه اصلا وجود خب ممکنه ده درصد در هر مصلحتی یک ضرری وجود داشته باشه اما اغلبیت معتبر است غالب چه معتبر است پس نوع اول که قطعی بود مفسد اون ممنوع بود نوع دوم که غالبا درش مفسده نبود خیلی نادر بود این هم که اجازه داره اما الثالث ما يكون اداؤه الى المفسدتی كثيرا لا نادرا نوع سوم اونی هست که ادایش به مفسده زیاد هست نادر نیست و یغلب على الظن افضاؤه الى الفساد زن غالب میگه که این منجر به فساد میشه منجر به چی میشه؟ به فساد میشه که بیع صلاحی الى اهل الحرب مانند فروش اسلحه به اونایی که در حال جنگند به اونایی که در حال جنگ؟ خب شما این اسلحه رو به اینا بفروشی در حال جنگن قطعا این استعمال میشه و بیع العنب الى الخماری و نحوهما و فروش انگور به شرابساز و مانند این امثله این دوتا مثال و هذا ممنوع این نوع هم چیه؟ اینی که اکثرا منجر به فساد میشه این هم چیه؟ اونی که قطعا نتیجهش فساد بود ممنوع بود و اینی که هم اکثرا مفسده داره این هم چه ممنوعه لأن الظن الغالب يلحق بالقطعي للرجحاني چون ظن غالب ملحق بهمون قطعي هست بخاطر راجح بودنش ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان وبخاطر إنك تعاون بر گناه و عدوان است اما الرابع ان يكون اداؤه الى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا اما آن چارم هست که ادایش به مفسده زیاد هست ولی نه غالب هست و نه نادر اون نوع فرق این با اون نوع قبلی چه هست اون نادرن بود نادرن نبود غالبا بود اون چی بود نه نه اون غالبا بود نه نادرن این زیاد هست ولی نه غالبه و نه نادر بله ها بله كبيوع الآجال وهي البيوع الصحيحة في الظاهر ما مانند معامله آجال يك نوع معامله در واقع ظاهرش درش إرادي نيس ولي همون دور زدن رباست همون دور زدن تيه يعني درش حيلة وجود داره بله جلوتر اینا رو بحث میکنه توضیح میده وهي البيوع الصحيحة في الظاهر بيوع آجال خود آجال جمع أجل يعني مدت دار يعني چی؟ يعني مدت داري كدرش ميان میاند رو اجرا ميكنند كي در واقع ربا رو دور ميزنند در واقع ربا رو چكار ميكنند؟ المتقذة جسرا جسرا الى الربا في الحقيقة والباطن ظاهرا ميگه صحيحه ولی اینو یک پولی قرار میدن جسر یعنی پل برای رسیدن به ربا در حقیقت و در باطن ظاهرش صحیح اما حقیقت و باطن این یک پلیس برای رسیدن به چه؟ به ربا و هی ممنوعت حرام فی الرعی المالکیت والحنابله و این ممنوع هست حرام هست به نزد مالکیه و حنابله لأنها تؤدي الى الربا كثيرا چون خیلی زیاد این منجر به ربا میشه لا غالبا نه غالبا یعنی اغلبا یعنی زیاد پیش میاد که منجر به ربا میشه اما غالبا نه و یراعی بابا این کتاب ما رو بده بهتره این کتاب واقعا عیب ایراد داره و یراعی کثرت وقوع القصد الى الربا فيه وكثرة المفاسد المترتبة, المترتبة عليها وقد حرم الشرع كثيرا من الأمور التي تؤدي كثيرا إلى مفاسد وإن لم تكن غالبة خوب میگه مراعات میشه زیادی واقع شدن قصد به ربا در این نوع معامله و کثرت المفا و مفسده های زیادی که مترتبه بر این کار میشند وقد حرم الشرع كثيرا من الأمور التي تؤدي كثيرا إلى مفاسد وحرام حرام ده است شریعت بسیاری از اموری را که منجر به مفسده های زیاد میشه که منجر میشه زیادن به مفسده ها و لم تکن غالبتا و اگرچه که غالب منجر به این کار نشه کنه عن الانتباب في الأوعية التي يكثر التخمر فيها كالجرار الخضری مانند نه کردن از نبیز درست کردن در ظروفی که اکثرا خمر میشن درشون مانند کوزه مانند چه؟ الخضر خضر که به معنی سبز هست ولی یک نوع کوزه هایی بود که شرع اومد گفت تو اینا نبیز نگذارید چون اکثرا تبدیل به چی میشن؟ خمر و تحریم خلوتی بالمرأة الاجنبیه و حرام قرار دادن خلوت کردن با زن اجنبی اکثرا میگه منجر به فساد میشه و سفر المرأة وحدها من غیر ذی رحم محرم و سفر زن تنها بدون محرم و نه ان بناء المساجد الى القبور نه کردن از ساختن مسجد بر قبور چون اینجا مفسده درش وجود داره و عن الصلاة الیها و نماز نخواندن به این سبب چون به مرور زمان سبب میشه انسان به قبور پرستی دوباره میشه منجر میشه و ان الجمع بین المرأة و عمتها او خالتها و جمع کردن بین زن و عمهش یا خالهش یعنی شما زنی رو بگیری بعدا برید خالهش یا عمش رو بگیرید اینو رو از این باب شریعت حرام کرده خب اینجا چی مفسده پیش میاد تو ذهناتون میاد مفسده که اینجا پیش میاد سبب معمولا بین دو زن سبب بغضا و کینه میشه آه مفسده داره دیگه چه داره؟ مفسده داره قرابت ها رو به هم میزنه قرابت ها رو به هم میزنه این کار و ان خطبت المعتدت و نکاحها حتی لا تکذب فی مضی مدت العده و از خاصگاری کردن زنی که در عده هست و نکاح کردن اون زن چرا خواستگاری کردن زن معتده درش مفسده میاد میگه تا اینکه یه موقعی عجله نکنه بیاد دروغ بگه در مورد مدت ادش عجله ای داشته باشه و یه موقعی بگه آقا خیلی وقت پیشه که چی شده <laughs> تمام شده و تحریم طیبی و الزینه و سائر دواعی الزواج علی المرأة فی ادت الوفات و از همین حرام قرار دادن خوشبویی زینت و سایر اسباب ازدواج بر زنی که در عده وفات هست و نه عن البیع و السلفی و نه کردن از معامله و قرض و هدیت المدیانی و از هدیه دادن به کسی که شما را وام داده است کسی که شما را و شما هدیه بهش بدید این هم منجر به فساد میشه خب نه بحث در اینه که هر وامی که منجر به منفعتی باشه درش رباه بله مدیان البته از از داده یعنی دو معنی داره هم وام گیرنده رو میگن هم وام دهنده را و میراث القاتل میراث قاتل از این جهت قاتل ارث نمیبره به خاطر اینکه اگر این کارو نمیشد خیلی ها به خاطر عجله کردن پدرشون یا اونی رو که ازش ارث میبردن و تحریم صوم یوم العید و حرام کردن روزه روز عید وغير ذلك من الذرائع و امثله دیگری از ذرائع اينا همشون مثال بودن خب پس چهار نوع رو امام شاطبی آورده بود و حکم و حکم الشافعی به صحت بیوع الاجال في الظاهر حکم داده است امام شافعی به صحیح بودن معامله آجال در ظاهر امام شافعی گفته ما کاری به قصد طرفین نداریم که اینا میخوان ربا رو دور بزنن ما به ظاهر حکم میکنیم و معامله آجال مدتدار که شما مثلا یکی رو میدید یه جنسی رو در مقابل پنج هزار تومن چند هزار تومن؟ همون جنس رو ازش دوباره میخری نقدی چار هزار تومن چهار هزار به این آقا دادی وامی ولی چهار هزار به این آقا دادید که بعد از مدت پول شما رو بده این در واقع معامله ای نبود جنس رو بهش دادید دوباره ازش پس گرفتید اینجا در واقع مثال به چه شکلی مطرح کردیم جنس رو دادید به آقای طرف مقابلتون چند هزار تومن؟ پنج هزار تومن نقدی چند هزار بهش دادید؟ پنج هزار نقدی بعدا این جنسو ازش میخری چقدر؟ پنج هزار وامی بهش دادید پنج هزار وامی بهش دادید بعدا بهش میگه آقا این جنسو بده به من چقدر؟ چهار هزار نقد شما چهار هزار بهش میدی بعدا چقدر بهت میده؟ خب این, این همون دور زدن چی بود؟ ربا بود ولی ظاهرش مشکلی درش نیست, میگه حکم کرده است امام شافعی به صحیح بودن بیوع عجل در ظاهر لعدم توافر العلم او الذنب به وقوع المفسده به دلیل عدم وجود علم یا زن به واقع شدن مفسده اذ لیس هناك الا احتمال مجرد مجرد بین الوقوع و عدمه میگه زیرا وجود نه اذ لیس هناك الا احتمال مجرد بین الوقوع و عدمه چون فقط احتمال وجود داره در واقع شدن مفسده یا عدمش ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر وقرينيها موجود ندارت وجود يكي از دو جانبرو برديگري ارجح كنت ولأنه لا يصح أن نحمل عمل العامل وزرا لمفسدة لم يقصدها وزیرا صحیح نیست ما حمل کنیم عمل شخص رو به مفسده ای که اصلا در نیتش نبوده است شاید میگه نیتش این نبوده آه؟ ولم یکن مقصرا فی الاحتياط لتجنبها و اون شخص نمیشه حملش کرد بر مفسده ای که در ذهنش نبوده و نمیشه اونو مقصر دانست یا مقصر نبوده است در احتیاط کردن بر, بر اجتناب کردن از اون کار لانها لیست غالبتا زیرا غالبا این مفسده پیش نمیاد و ان کانت اگرچه که خیلی از افراد در بیو آجال هدفشون اینه که هدف شوم ربا رو دارن ولی ظاهرا با این شکل میان این کار رو انجام میدن تا ربایی نباشه در واقع این چهار هزار تومنی که من به شما دادم بعدا از شما پنج هزار میگیرم این همون رباه ولی میگه ظاهرش که معامله بوده ظاهرش چی بوده؟ معامله بوده من کتاب و دادم به شما چقدر وامی؟ پنج هزار تومن بعدا نقدی از شما گفت آقا نمیفروشی اینو دوباره نقدی به من چهار تومن شما هم که پول نیاز داری نقدی چیکارش میکنی چهار تومن میفروش خب چقدر دیگه باید اضافه بده این آقا هزار تومن دیگه تو این مثال خودمون نه ولی هیچ جنسی هم تو دستش الان نیست به این شکل دور میزنن به این شکل چکار امام شافعی بر اساس ظاهر اومده است و واقعا این ظاهری معامله بود دیگه این ظاهرش چی بود بر اساس ظاهر گفته بود این نوع معامله مشکلی صحیح هست اگر چه که اون شخص الله از اخروی مجرم هست این کارو کرده ولی معاملش معامله صحیحی هست بر اساس ظاهر البته اینو دوباره آخر کاری میاد بحث میکنه آراء العلماء فی سد الذرائع آراء علما در سد ذریعه چه است سد الذرائع اصل من اصول الفقه عند المالکیه و حنابله سد ذریعه اصلی از اصول فقه هست در نزد مالکیه و حنابله یکی از ادله هست أدلة فقه هست در نزد این دو گروه و اخذ به شافعی و ابو حنیفه فی بعض الحالات امام شافعی و ابو حنیفه در بعضی از حالات به سد ذریعه عمل کردند و انکر العمل به فی حالات اخرى و در حالاتی دیگر انکارش کردند این دو بزرگوار انکرا فعل مصنع الف برمیگرده به ابو حنیفه و شافعی استدل القائلون بسد الذرائع بأدلة من القرآن والسنة استدلال کردند اونایی که سد ذریعه رو قبول دارن به ادله از قرآن و سنت اما من القرآن فقوله تعالى اما ادلشون از قرآن یا ایها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ای کسانی که ایمان آورده اید نگویید راعنا بلکه بگویید انظرنا نگاه کن ما را واسمعوا و بشنوید خب این آیه یک دقتی بفرمایید چطوری از این آیه استدلال کردن کلمه راعنا یک کلمه بود صحابه به کارش میوردن پیغمبر رو میگفتن رائنا یعنی انظرنا ما رو نگاه کن یعنی توجه کن خب اگر این رائنا رو یک کمی کج کنیم میشه رائینا یعنی چوپان ما مشرکین سوء استفاده کرده بودن از کلمه رائنا اونا میگفتن رائینا یعنی چوپان ما به خاطر این که این ذریعه رو به بنده الله متعال الله گفتن یا ایها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا ای مؤمنان شما رائنا رو به کار نبرید چون افرادی دیگه از این چیکار کردن سوء استفاده کردن و قولوا انظرنا به جای رائنا بگویید چه نگاه کن معنیش یکی دیگه واسمعوا و بشنوید حالا اینا اومدن از این آیه برای صد ذریعه استدلال کردند خیلی هم زیباست استدلال کردن نه یعنی راه اونا رو بست یعنی آقا این وسیله برای سوء استفاده کردن برای مفسده و خدا اومد اینو بس و ما هم اگر جایی وسیله رو دیدیم که منجر به مفسده شد خب این یکی از ادله و رائنا کلمه سب عند الیهود این رائنا کلمه دشنامی بود در نزد یهود چون در نزد اونا معنای متفاوتی داشت با در نزد مؤمنین الله متعال اومد تغییرش داد اسم فائل من الرعونه راعنا اسم فاعل از چراندن رعا یرعا فهو رائیون که یاش هست میشه میشه رائن مثل دائن پس یا ایها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ای کسانی که ایمان آورده اید نگویید رائنا ها همون رائنا دیگه یعنی چوپان ما رائنا چوپان ما یاش هست شده در حالی که منظور صحابه این رائنا ببینید دو تا چیز میشه این فعل امره ها را رائی راعی راعی راعیا راعو راعی مفردشه راعی فعل امر مفرده راعی نا یعنی يعني نگاه بکن ما را مراعات بکن ما را این معنی بود که صحابه فعل امر ولی یهود نه رائنا مضاف مضاف الیه چوپان ما چوپان ما وقوله سبحانه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بپرس را در مورد روسایی که کنار دریا بود زمانی که تجاوز کردند روز شنبه شنبهی که ماهی ها روز شنبه خیلی ظاهر ظاهر روی آب می اومدن و گرفتنشون ساده بود و اما روزی که شنبه نبود ماهی ها نمی اومدند شنبه اینا نباید ماهی میگرفتن ها شنبه که بود ماهی ها تمامشون اومده بودن چیکار میکردن همینجا بغل دریا و ظاهر بودند شنبه که نبود این بدبخت ماهی دیدند اینا اومدن چیکار کردند اومدن چاله زدند شنبه حوز درست کردن ماهی, ها می اومدن داخل حوز در حوض رو میبستن امروز ماهی ها رو نمی گرفتن فردا می اومدن ماهی ها رو جمع کردن خب این هم از باب صد ذریعه دلیل خوبی برای چه؟ صد ذریعه و اما من سنه اما ادله سنت فقوله صلی الله علیه و سلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک آنچه که تو را به شک میاندازد ترکش کن برو کاری که در شک نیست چیکارش کن بگیرش من حام حول الحما يوشك ان يقع فيه ان یقع فیه کسی که کنار حریم حما میچراند نزدیک است که واقع شود در چی در اون حما یعنی چی؟ یعنی آقا صد ذریه میگه که تو نزدیک نزدیک نچرون چون احتمال داره که این فورا وارده اون حریم مرز بشه بله ان من اکبر الكبائر ان یلعن ان یلعن الرجل والده حالا یه مثال جالبی آورده میگه از بزرگترین گناهان این است که شخصی بیاد پدر و مادرشو لعنت بفرسته قیل یا رسول الله گفتند ای رسول خدا گفته شد کیف یلعن الرجل والده چطوری میتواند شخص پدر و مادرش را لعنت کند قال فرمود یصب ابا الرجل فیصب اباه میاد شخص و دشنام میده اون شخص در نتیجه پدر اینو چکار میکنه موقعی که پدرش رو دشنام داد در واقع خودش پدرش رو دشنام داد یعنی اسبابش رو فراهم کرد که دیگران پدرش رو فحش بدن پس گویی که خودش پدرش رو فحش داده پیغمبر گفت از گناه های کبیره اینه که شخصی بیاد پدرش رو فحش بده گفتن چطوری شخص پدرش رو فحش میده گفت همینی که اسبابش رو فراهم بکنه همینی که اسبابش رو پس این هم صد ذریعه دیگه این هم چیه و یسب امه فیسب امه میاد پدر و چی مادر اون شخص رو فوش میده اون هم میاد مادر اینو چیکار میکنه کسی که این کار بکنه گویا که خودش پدرشو رو چیکار کرده مادر خودشو و هذا القدر المستدل به المستدل به من القرآن والسنة متفق عليه میگه این قدر استدلال شده از قرآن و سنت متفق علیه هست خب واتفق العلماء ايضا على انه لا يجوز التعاون الى الاثم والعدوان مطلقا وان ما يؤدي الى ايذاء الجماع... الى ايذاء جماعه المسلمين ممنوع اتفاق کرده اند علما همچنین بر این که جایز نیست همکاری بر گناه و عدوان مطلقا جایز نیست و انما یؤدی و هر آنچه که سبب شود به اذیت کردن گروهی از مسلمانان اون چه هست ممنوع هست مانند که حفر آباری فی طرقات العامه مانند چاه زدن در راههای عمومی و القاء سم فی طعامهم و ریختن سم در غذایشان و انه لا یجوز صب الاصنام امام المشرکین و جایز نیست دشنام دادن بتها جلوی مشرکین حتی لا یکون السب سببا فی سب الله تعالی تا این دشنام دادن سببی برای دشنام دادن پروردگار نشه لقوله سبحانه ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدو بغير علم دشمن ندهید بتان را یا آنانی را که بغیر از خدا صدایشان میزنند در نتیجه آنها هم الله رو بدون علم فحش میدهند واتفقوا ايضا على ما يكون طريقا للخير والشر وفي فعله منفعة للناس لا يكون محظورا وهم تنين اتفاق کردند علماء بر این چیز هر چیزی که راهی برای خیر باشد یا راهی برای شر باشد و در انجام اون منفعتی برای مردم باشد لا يكون محظورا اونی که درش منفعت باشه ممنون نیست که غرس العنبی خب جمله رو از اول میخونیم و اتفقوا ايضا على ما يكون طريقا للخير والشر وفي فعله منفعة للناس لا يكون محظورا اتفاق کردن علما همچنین هر آنچه که راهی برای خیر و شر باشد یعنی هم درش خیر باشه هم درش شر مثل چاقو و انگور و فی فعله منفعت للناس و در انجام اون منفعت باشه برای مردم لا یکون محظورا اون چیز ممنوع نیست حرام نیست طریقی برای خیر و شر باشه منفعت برای مردم درش باشه محظور نیست فقرت غرس الالبی مانند کاشت انگور به انه یعدی الى صنع الخمر این سبب درست کردن شراب میشه ولكن لم يكن غرسه لهذا الغرس به اصله اما کاشت انگور به این هدف نیست وإنما الانتفاع بغرسه أكبر من حصول الإضرار به نف بردن از کشت... کاشتن انگور بزرگتر است از اون ضرری که به خاطرش میاد والعبرة للغالب و اغلبیت اعتبار داره و مثل زن و مثال دیگر المجاورت فی البیوت خشیت زنا همسایه بودن در خونه ها از ترس زنا خب نمیشه همسایگی ممنوع بشه چون اغلب ما چکار میکنیم در نظر میگیریم نه اینکه این احتمال درش وجود داره وموضع الخلاف ينحصر كما أبان الشاطبي في الوسائل التي ظاهرها الجواز إذا قويت التهمة في التوصل بها في التوصل بها إلى ممنوع موضع اختلاف منحصر میشه همانطور که امام شاطبی مشخص کرد واضح گردانی در اون وسائلی هست که ظاهرا جایز هستند ولی زمانی که غالبا به ممنوعی منجر بشه غالبا به چی منجر بشه؟ به مملوی برسه مثل به العینتی او به الاجلی مانند معامله اینه یا معامله عجل خودش توضیحش میده به چه شکل هست پس تا اینجا کار ما رو گفت اون چیزی که هم طریقی برای خیر و شر هست و منفعت هست به خاطر اصلش ممنوع نیست انگور رو مثال زد کاشتن انگور یا همسایگی مردم با همدیگه همسایه شدن بلکه اختلاف در اون چیزهایی هست که ظاهرا جایز هست چه زمان میگه زمانی که تهمت غالبا در این باشه که منجر به ممنوع بشه منجر به چی بشه؟ ممنوع بشه مانند معامله اینه یا معامله عجل یا بیع عجل توضیحش میده چه نوع معامله است که ان یبیع البائع سلعه الى اجل به عشرتی دراهم مانند این که بفروشد فروشنده کالایی را مدتدار بده درهم ثم يشتريها من المشتري مرة أخرى في الحال بخمسة نقدان همون مثالی که قبلا زدیم سپس بخره اونو از مشتری باری دیگر نقدی به پنج درهم فيكون الفرق بين السعرين ربا فرق بين این دو اه، قیمت چی میشه؟ ربا سعرين این دو قیمت yani kipanja undah ويصير البائع مقرضا خمسة الى اجل در واقع اینجا فروشنده وام دهنده ای میگردد که پنج تا درهم و وام داده به طرف در مقابل اجل در مقابل چی؟ مدت ثم يسترد القرض عشرة پنج درهم بهش داده بعدا چقدر ازش میگیره؟ ده تا پنج تا اضافی پس پنج درهم داد ده میگیره این همون رباه ولا فرق بین بين و بیوع الاجال عند الجمهور بین بين اینه و بیع آجال در نزد جمهور وجود ندارد و وفرق المالكية بينهما اما مالکیه میگویند فرق وجود دارد فقالو مالکی ها اینجوری میگویند بیع الاجالی بیع آجال اینه هی بیع المشتری مشتراه لباعیه او وکیله الى اجل بیع آجال فروختن مشتری اون چیزی را که خریده است مشتری میاد چیز رو میفروشه به همون کسی که ازش خریده یا به وکیلش در مقابل مدت این شد بیع آجال در نزد مالکی ها بقیه که میگن بیع آجال و اینه همون یکیه همون چیه؟ یکی و بیع الینتی در نزد مالکیه ان یقول شخص لآخر این است که شخص میاد کسی دیگر رو میگه ببینید شخص میاد شخصی دیگر رو میگوید اشتری سلعتن به عشرت نقدن یک کالایی رو به ده درهم مثلا نقدن بخر و انا آخذها من که به اثنی عشر لعجل و من از تو میخرم دوازده تا ولی مدت دار بله این اینو مالکیه تفسیرش میکنن اینجوری جمهور میگن اینه و آجال همون یکی همونی که شما شخص رو میدید مدت دار ده بعدا نقدی ازش میخری چند پنج مدت دار میشی میدی بهش ده بعدا نقدی میخری چی یا همون مثالی که خودمون زدیم پنج هزار تومن مدت دار بهش میفروشی و نقدن ازش چهار هزار تومن چیکار کنی میخری این هم آجال بهش میگن و هم اینه هم اینه ولی مالکیه گفتن که نه اینه و آجال فرق داره اینه همونی بود که آجال همونی بود که برای اینه مثال آورده بود ولی اینه نه در نزد مالکیه اون یک شما به شخصی دیگه بگید که آقا اینو برو بخر شما ده تومن نقدی که من وامی از شما دوازده تومن میخرم این اینه ای هست که مالکیه میگن و هو ممنوع لما فیه من تهمت سلف جر نفعن و این ممنوع است به خاطر اینکه تهمت وامی درش هست که نفعی رو درش وجود داره سبب نفعی میشه وامی که سبب نفع میشه فالمالکیت و الحنابله یبطلون هذه البیوع مالکیه و حنبلی ها میگن این نوع معامله باطل است اصلا درست اصلا بسته نمیشه باطله لان العقد نفسه نفسه يحمل الدليل على قصد ربا چون خود این عقد دلالت بر اینه که قصد ربا درش هست لأن معال هذا العقد هو بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجل چون نتیجه این عقد فروختن پنج درهم نقدی در مقابل ده تایه که مدت داره من شما رو پنج تا میدم در واقع نقدی و مدت دار ازت چقدر میگیره؟ ده تا همون ربا و سلعتو فیما بین ذلك لغو لا معنا لها کالا در این وسط یک چیز بیهوده اصلا معنایی نداره آوردن برای دور زدن فیکون العقد ممنوعا قیاسا على الذرائع المجمع على فسادها و پس عقد ممنوع میشه قیاس گرفته میشه بر اون ذرائعی که اجماع وجود داره بر فاسد بودنش بر اون ذرائعی که اجماع وجود داره بر فاسد بودنش و ممنوع بودنش لأن الاغراض الفاسده في كل منها هي الباعثة عقدها چون هدفهای باطل در هر یکی از اینها سبب عقد بوده ببینید در صد ذرایع باطل غرض منفی وجود داشته و اینجا هم غرض منفی و باطلی وجود داره فاسدی وجود داره و ابو حنیفه و لم یقل بصد الذرائع یمنو هذه البیوع على اساس آخر میگه ابو حنیفه اگرچه که به صد ذرایع نگفته است اما این نوع معاملات رو بر اساسی دیگر ممنوع میکنه و هو ان التصرف في الشيء قبل القبض و قبل تمام التملکی فاسد و ابو حنیفه از زاویه دیگه میگه این نوع معامله جایز نیست اون زاویه دیگر و اون اساس دیگر که بر اون اساس میاد ممنوعش میکنه چیه اون اساس این هست که میگه تصرف کردن در یک چیزی قبل از این که شما اون چیزو قبض کنی و قبل از این که ملکیتت کامل بشه فاسده خب شما اینجا چیز رو در واقع اصلا الان تو این بانک اینجوریه دیگه چیزو هنوز نخریدی هنوز تو دستت نیومده فقط همونجوری به شکل مجازی چیزو میخری وامی ده هزار تومن بعدا میخریش نقدی چقدر پنج هزار تومن میگه اصلا این چیز هنوز قبض نشده امام ابو میگه این چیز اصلا معاملش درست نیست این حالا زاویه‌ای بود که امام ابو حنیفه این نوع معامله رو درست نمیدونست و اما شافعی فیصحح هذا البیوع قضاءا امام شافعی میگه این نوع معامله درست هستند اللحاظ معامله و یترک ناحیه القصد الباطن الى الاسم والعقاب الاخروی اما میگه اون قصد باطنی گناه و عقوبت اخروی داره ولی معامله ظاهرا چه هست؟ درسته ای ان العقد حرام او مکروه لنهی عنه میگه معامله حرام هست بخاطر خاطر نهی که درش اومده مکروه هست لکن النهی فیه لا یبطل العقد اما معامله رو باطل نمیکنه حتى يقوم الدليل على قصد الربا الحرام تا إنك دلیلی بياد ومشخص بكونك آغا قصد از ربا بوده قصد از این بوده؟ ربا بوده ويؤيد الرأي الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اینتی اما ميجي الرأي اول نبي نویسنده ميجي رأی اول رو تايد ميكونه كبيانبر خدا از معامله اینه نه کرده است پس نهی پیامبر خدا از معامله اینه نظر اولو یعنی اونی رو که باطلش میدونه تایید میکنه و ان السیده عایشه قالت و سیده عایشه میگه لزید ابن ارقم الذي تعامل به به زید ابن ارقمی که معامله اینه انجام داد چی گفت سیده عایشه گفت لقد ابطل جهاده مع رسول الله صلی الله علیه و الا ان یتوب اون جهادی رو که با پیغمبر کرده است باطل شده است مگر این که بیاد و زید ابن ارقم توبه کنه پس این بود از بحث صد زریعه و انواع صد زریعه که آورده بود